الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Najveća zahvala i sva hvala pripada našem stvoritelju Allahu Tebareke wa Teala. njega slavimo i veličamo i od njega oprost i uputu tražimo. I neka salavat i selam na njegova miljenika, na njegova odabranika, posljednjeg, nakon kojeg više nema poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, i neka salavat i selam na njegove ashabe, na sve one koji ga slijede dobra dijela čineći. A zatim, vraćo moja, večera ćemo podijeliti jednu temu koja je, ja je nazivam osobinom imana. I temelj, je tako, na osnovu kojeg jedan mu'min, musliman, živi radi, razlikuje dobro od lošeg i tako dalje i tako dalje. Znači temelj bez kojeg mi ne možemo koraka napraviti u ibadetu. Sve što braćo od hajra radimo, to je znak, to radimo zato što nas je Allah na tome pomogao. Je tako? Pa sve što čovjek, tako, više uči i više primjenjuje, je tako? Jer učenje mora biti srazmjeno primjenjivanju. Šerijat nije da se uči na pamet i da se buba. Kur'anski ajeti nisu stihovi za pamćenje. Tako, nije to nekakva sveska red harfova da se uči na pamet i to je to. Nije tako. I znajte dobro, zato što Kur'an, ako se njemu ovako priđe šerijatu, neće dati svoje plodove. Ako god sije, nada se da nešto ubere. Je tako? Pa obrađuješ svoju zemlju, pa čekaš vodu, pa kišu da zalje, tako, da bi ubrao plod. I sve je tako u životu, osim u šarijetu. Zašto? Ti se nadaš tim plodovima, ali tako kad posiješ, međutim ovdje sigurno. Znanje ti daje plodove koji su sigurni. Plodove koji ćeš, pomoću kojih ćeš hodati po ovoj zemlji i razlikovati istinu od neistini. Zato svaki čovjek koji ima znanja kada čuje da osoba kaže ja ne znam kud da krenem, ja ne znam s kim da stanem, meni više ništa nije jasno. Tako, steće se dojam kod takvih ljudi da, da je on prihvatio se islama i on hoće da krivi islam za svoje stanje. Islam ne dovodi ljude, braćo moja, u stanje bez nadežnosti. Ti si pogrešno prebacio brzinu pa si kriv. Islam ne dovodi, ne dovodi ljude u ovakvo stanje, braćo. Tako. Ovaj čovjek i oni, i ti, i takvi koji tako govore, sigurno su izgubili ovu osobinu. Zašto? Zato što nisu prvi šart ispunili. Fa'alem annahu la ilaha illallah. Znaj, ovo je far dan svakom od nas. Znaj da nema Boga osim Allah. Znaj, nauči, poduči se, tako? Pa vidite onda, kada se pojave takvi ljudi, takvi je danas mnogo. Šta im sve onda desi? Kada ne znaju kud da se odredi, ne mogu u stvari prepoznat strano, stranu, sami kažu. Tako. Pa se jedni vade na ovo, jedni se vade na tradiciju, tako. Ustred navodno ovog toliko gomilaja, raznih puteva, pravaca, ideologija, mustehida i tako dalje. I onda se pravdaju, mi ćemo ovako, kako su radili naši djedovi i <laughs> drugčenika. Radi šta ću ti ja. Tako. I svaka skupina koja ovako odluči se na bilo koji pogreša korak, tako, krivi onu drugu. Krivi stanje. Uvijek je neko za uputiti, niko nije kriv osim tebe samog. Zašto? Ko upućuje na pravi put? Allah. Ko ostavlja u zabludi koga hoće? Allah. I ti ne možeš kriviti firmu Mercedesa što si ti razbio Mercedes i zabio se negdje. Da kažeš Mercedes ne valja. Ti si dobio pustva kako da voziš, koliko da voziš i šta trebaš uraditi. Tako. I tako radi, nećeš napraviti nesreću. A ako i bude nekakve nesreće tu, u vidu klizavog terena i leda, onda osavuraj. Osavuraj. Opet ne može kriviti Mercedes. Je tako? Međutim, uh, jedno mjerilo, braćo moja, koje ćemo u jednom od ajeta narednog predavanja, toku predavanja spirat, jeste mjerilo koje nam eksplicite dokazuje da se mi nikad ne možemo izgubiti ako je Allah sa nama, da nikad ne možemo zalutati i da nikad ne možemo izgubiti vid da prepoznajemo razlikovati istinu od neistine. Znači, prvi šart za ovaj način prepoznavanja jeste znanje. Znanje koje je primijenjeno. I sve što je više ovog znanja, sve više vidiš. S druge pak strane, znanja može biti i primjene može biti, ali se pojave grijesi. Pa su i oni uzrok je tako tvojeg slabog vidika. Oni su krivi što ti ne znaš kud da se okreniš. Na koju stranu i što ne možeš prepoznat koja je to strana koja pripada Allahu i njegovu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Vottakullah wa yu'allimukumullah wa wallahu bi kulli shay'in alim. Kaže i bojte se Allaha. Allah vas uči. I kaže dalje i Allah sve zna. Pogledajte. Allah te barek u tala, braćo moja, prvo nas straši sobom. Bojite se Allaha. U čemu? U pogledu onoga što vam naređuje i zabranjuje. Pa kad Allah te barek u tala nešto, braćo moja, naredi da radimo, to je za nas dobro, tako? Kad nam nešto zabrani da radimo, i to je za nas dobro. Zato što onaj koji nas je stvorio, zna našu stvrhu stvaranja. I zna apsolutno svojim znanjem šta je za nas dobro, a šta nije dobro. Kako mogu onda ljudi pored ovakvih ajeta tako govoriti da ljudi imaju pravo da za nas propisuju šta je za nas dobro, a šta nije. Kao da hoće da prigovore Allahu da on ne zna najbolje šta je za nas dobro. Da su ovi propisi malo poteški. Je tako? Da je, na primjer, nekakve šerijaske kazne ili tako dalje, ili tako dalje, ne znam. Da je to sve za nas. Nije to baš sad za ovo vrijeme. Je tako? Ovo je prigovor Allahu. Koji je narod ovako govorio Allahu? Židan. Zašto oni? Zato što su oni Narod koji je imao knjigu čito, imao je znanje, ali ga nije i ga primijenio. Da ga je primijenio, jer znanje, pulko znanje, to što su znali da je uzeje, pa su rekli da je on Bog, tako, pa su imali knjige, dolazili i to znanje nije im dalo ploda. Zbog čega? Samo su ga pamtili, ali su dobar dio knjige izdvajali. Što im je odgovaralo, uzimali, a što nije odgovaralo, sakrevali ili bacali u stranu. A vi prepoznajte danas među nama takvi. Ima i okean, dubine. Ima i da ih samo sabiraš. Zašto? Gdje god da dođu, da im je da priklone propis svojim strastima. Kao da hoće da kažu gospodaru moj, u Luksemburgu se drugčije i badeti tebi, a u Afganistanu drugčije. Ja ću ti baditi u Francuskoj ovako, ali kad dođem u Bosnu, onda ću tako. Ako bude išao preko granice, Boga mi i vako hoću. I svakako, jer šta ja znam, <clears throat> Može me kakva nevolja zadesiti. Može se nešto desiti. A ovo što si mi ti propisao, gospodar moj, to izaziva nevolje. Pa da meni ne bi ništa bilo bolje da nema vjeri. Ja nju sklonim. <laughs> tako, da nisu primjeni propisi i tako ću se ja provući. Je tako? Jeste ovako, nažalost. Treba je. I tako čovjek malo pomalo proda svoju vjeru. Stid ga da bude musliman. Jednostavno stid te bude. Nije te stid Allaha. Nije te strah Allaha. Pa normalno kad se Allaha ne bojiš, onda se svega živog bojiš. Zamisli, jer da se bojiš Allaha, on bi kod tebe proizveo nešto drugo. To ćemo sad citirati. Ali kad se bojiš ljudi, možete zamisliti da se čovjek boji oni koji je on, kome on robu je stvorio. Allah je stvorio i nas i naše neprijatelje. I prijatelje. Pa ne možete mu sad robovat kako treba, a sad kako ne treba. Sad ću ovako A sad ću onako, pa kako vjetar puhne, tako ih usos se kreni. Ne može. Zašto se ovo, vraća moja, dešava? Zašto ljudi izgube mjerlo prepoznavanja istine od neistine? Pa im umjesto knjiga koja daje svoje plodove, sigurno, knjiga zbog koje ljudi živote daju, knjiga zbog koje je naš poslanik Islama 23 godine mukotrpnog rada trpio i saboro da bi ja i ti danas učili. Knjiga, kad pogledate Kjabu i milione hađija, koliko alima, učenjaka, šehova, daja, koliko ljudi govori o ovoj knjizi. Tako? I opet se kod čovjeka pojavi kolebanje. Zato, braćo moja, shodno stepenu znanja i primjeni njegovoj, čovjek ima besiret. Zato uzvišeni naređuje, pitajte učeni ako ne znate. Zašto? Zato što Alim prvi prepozna fitnu. On prvi, zbog čega? Zbog količine znanja koju ima primjenjenog. Je tako, braćo? Jer sad možete nazreti šta znači ponižavati učenjaka. dođeš ti, jer besiret, Allah te barke da, te barke od tala, može nekad povremeno dati nekom svome robu, u datom vremenu, tako, da on nešto kaže, ali besiret znanja šerijatskog, propisa Allah daje svojim posebnim robovima, da ištihade, da tefsire, tako, posebno oni dobiju. Zbog čega? Pa zbog svog truda. Toliko ih Allah voli, da im oprašta kad naprave katastrofalnu grešku i štihadu. Zbog čega? Zbog njihovog truda. A to što pogreše, uzvišeni da hoće da nam pokaže da nisu ni oni maleci. Jel onda, braćo, polako prepoznajete šta znači alim u odnosu na abida. Čovjek koji je dostigao ogroman nivo znanja Zato kad te pogleda strelicom pogleda, on te gleda imanom. On razgovara s tobom Kur'anom i sunnetom. I ti si do njih siguran. A njihova osobina jeste ta koja? Da sa malo kažu puno. Jednu rečenicu i tebi sve bude jasno. Kad vidite da ovakvi ljudi dolaze i ima ih, a ima ih, alhamdulillah, onda znajte da je to miraz i nasljedstvo poslanika sallallahu alaihi Jer je i on govorio jezgrovito. Sa malo kaže puno. A tako? Glavno mjerlo za prepoznavanje istine od neistine jeste, leži u jednom ajetu, u kome Allah te barke tala kaže, Ja ivan ladina amenu in te takula i džaldekum porkana. Vrlo jednostavno. Kaže uzvišeni, o vjernici, ako se budete Allaha bojali, On će vam dat, ovo naglašavam, zašto objašću vam, On će vam dat, pa ćete sposobnost da razlučite istinu od neistine imati. Ovdje ovaj furkan je u jezičkom smislu preveden noć od zori. Tako? Razdvajanje noći od zori. Zori od noći. Ali u šerijatskom jeste razdvajanje istine od neistine. Dobro me saslušajte. Allah subhanahu wa ta'ala ovdje kaže. Ja ću govoriti, a vi potvrdite. Lakše se uči. Znači, uzvišeni kaže, o vjernici. Ne zove, ne zove ljudi, tako? Nego vjernici, da se povjerovali. Ako se budete Allaha bojali, on će vam dati sposobnost da razlikujete istinu od neistine. Znači, bogobojaznost proizvodi furkan. A bogobojaznost ona se ona niče iz klonjenja harama i rađenja dobrih dijela. Iz provedbi naredbi njegovi. Znači, o, temelj njezin telj, temelj, temelj bogobojaznosti jeste iz znanja koje je primjenjeno. Sve što je više primjene, sve više vidiš. Zašto? Zato što te je strah Allaha. Zato ovdje Allah kaže, ako se budete Allaha bojali, to jest, Ako budete izvršavali moje propise i klali se moji naredbi, ja ću vam pokazati sposobnost. Kako? Pa ti propise koje sam vam naredio, oni vam daju one plodove, što sam malo prije rekao. Oni daju plodove da ti vidiš gdje je istina i gdje je zabluda. E sad, braćo moja, sjetite se malo ashaba. Znači, oni su ostavljali stvari, koje su u osnovi i dozvoljene, tako, neke, samo da ne bi pretjerali. Istini za volju, kad mi ovo čitamo i gledamo, ovo je za nas, evo za mene, <laughs> za, za vas, ovo je za mene bajka. Je tako? Jer da vidimo ashabe, kaže Hasan al-Basri, rahimahullah, govori tabinima. On je bio tabin, znači vidio ashabe. I sad govori trećoj generaciji muslimana hajrun kuluni karni, thumma ladine lunehum, thumma ladine jelunehum. Znači, najbolja je ova generacija, zatim ona poslije njih, pa ona poslije njih. Hasan al-Basri govori trećoj generaciji muslimana. Kaže on njima, tako mi je Allah, da ste vidjeli prvu generaciju muslimana, bili bi zabrinuti do kraja. Kaže, vidjeli bi da je ozbiljni među vama kao neozbiljni među njima. A onaj među vama što najviše radi kao ona onaj među njima što ništa nije radio. Kaže da je vidite mislili bi da su ludi. Pa tako. Šta je to što ovako lijepo krasi opis tija shava? Bogobojazno vraću. Zato je Omer ibn Hatab radijal, on imao onakvu pronisljivost. Povodom njega su se ajti objavili. Oni kabu. Je tako? Imao je pronisljivost. Koja je proizilazila iz znanja koje je bilo primijenjeno na djelu. Pa pogledajte. Ja vas onda pitam. Znači, ako je to ovako, a jest, izme smo dokaze, šta je onda sa osobom koja samo luta i ne zna kuće? Da li se ona boji Allaha? Pa da se boji Allaha, ne bi zalutala. A da se boji Allaha, Allah bi je podučio, na šta? Da ne? Da ne luta. Zalike il kitabu la rejbe fi hudelil mutake. Ova knjiga, u nju nema sumnje, upustvo je. Onima koji se Allaha boji. Znači, onaj ko se boji Allaha, ako je iskren, on će biti na Allahovoj strani. Je tako? Je tako ili nije? Recite mi. Znači, onaj ko se boji Allaha, on će biti, zašto će biti na Allahovoj strani? Zato što će ona strah, znanje i primjena, usmjerit će ga Allah te barke od tala tamo gdje treba. Neće nikad zalutat. Šta god da mu rade, on će znat kuće. Zato što ima vizu udarenu. Tako? Udarenu vizu i onda mu je Allah samo produžavao. Do ulazka u dženetu. Imate dva čovjeka. Jedan luta, jedan ne luta. Što je jedan do drugog? Ovo ništa nije jasno. Kuće ovom sve jasno. Tako. Pitaš ovo i sklanjam saba, kaže nisam. Imam dobro srce. Šta je s tobom kad jesam? On svidečno kaže, klanjam svaki vakat. Odmah vidiš zbog čega ovaj bolje vidi, ovaj, bolje, ovaj slabije vidi. Pa tako, kad sam spomenuo i one koji imaju znanje i primjenjuju ga, ali imaju grijehe kod sebe, onda se nemojte čuti što vidite takve da se i oni gube. Pa tako? Zato što ima negdje nekakve primjese koju Allah ne voli. Ima nešto što Allah kod njega ne voli. Zato, braćo moja, kada su jednog šeha upitali i govorili su, rekli mi, <laughs> ja šejh kaže imamo kaže selam imamo kaže poznavali smo jednog čovjeka koji je kaže klanjao je imao je namaz kod sebe ali je kaže imao taj taj gri svi smo znali za to međutim kaže preselio je uzimajući abdest i badet na što je šejh odgovor zaplako i odgovorio rekao mu kaže Allah mu je kaže dao takav kraj zbog kaže toga što je u samoći sa Allahom imao nekako kaže tajno djelo. Zato mu je kaže Allah dao takav završetak. A tako? Pa je braćo moja osnovno mjerilo za prepoznavanje pravog puta bogobojaznosti. Primjena onoga što si naučio. Onda ćeš dobro vidjeti onda Allah ti garantuje. Je tako? Jer Allah kaže, o vjernici, ali zina amenu, inter takula je džalde konforkara. Kaže, o vjernici, bojite se Allaha, je tako? Kaže, i ako ga se budete bojali, kaže, on će vam dati sposobnost da razlikujete istinu od neistini. Pa, kad vas čovjek vodi krivom putu, kaže, hajmo ovdam, boju se on Allaha? A? Ne boji. Zašto ga se ne boji? Pa zato što pozove krivom put. Jer ovdje više ne kaže, ako se budete Allaha bojali, a onaj ko se Allaha boji, neće ići na krivi put. Neće pozivati na krivi put. Neće pozivati na straputicu. Na običaje deda, nana, pila, koka, mački. Neće pozivati. Neće te pozivati u pešinu. Kotorabija. Kotorabija kod daj vas dede, kod ne znam, kod nećete pozivati. Jer ima furkan, straha Allaha. Straha Allaha da pomisli da uradi nešto, a ovi zovu javno u širk da sidi. Šta je onda pravi put? I mi kaže ovako 500 godina. <laughs> I tako milionima godina. A mi ovako kako nas je Allah uputio. Ali islam bez tebe, bez mene on ide svakako. Tako? A pa gledajte, braću. Znači, ako se budemo Allah bojali, on će da sposobnost. Čovjek koji vas nagovara da dignete kamatni kredit i napravite džamiju. Bojili se on Allaha. Vidite nešto. Jer, ali on vam kaže, on vam govori da je to pronicli. Šta ćemo? Takva su vremena. Ako ne bude nikakve, klanjat ćemo na njivi, vola. Kup ćemo njivi. 200 kvadrata i na njim stavit ćemo najlon. A onda, a šta ćemo, treba to srediti, valja to upremiti, treba mu narod, treba zlato, treba ovo, treba, znaš, a nemamo mi to, šta ćeš, viš kako živimo. Je li ovo pronicljivost? Allah ovu kuću hoće da napravi. Ne može biti pronicljivost. Džamija koji su, koja je podignuta na temelji i straha od Allaha. Ona kada je zaslužio su njoj bavićinu i straha od Allaha, u njoj kaže molitvu obavljaj. Ostalo ne. Jer bolje ti je da živiš pod kirijom u Allahovoj milosti, nego da živiš u zlatu u njegovoj stržbi. Džaba ti. To tak? To ima ona pjesma. U koli bi malo pruća i blata, ljepši nam je nego u dvorcu od zlata. Je tako? Jer je bolje da si rahat, da si miran, je tako? Da ti se ne izgubi ona bogobojaznost, nego da te Srbi čitav život. <coughs> Je tako? <coughs> pa gledajte. Spos sposobnost za prepoznavanje pravog puta daje Allah. On te uputi i on daje na tebi. Hoćeš li otvoriti uputu? Da je otvoriš i da vidiš šta u toj uputi piše. Piše kako da hodaš, kako da živiš, kako da jedeš, je tako? Koliko da se kaješ, zašto da se kaješ, kako da tražiš oprost, sve ovo proizvodi bogobojaznost i strah od Allaha. Čim se ovo pojavi, ti dobijaš dvi lampe. Ko rudar, ono, kad zavrne u jami i on samo upali sve vidi. Zato učenjaci, kad staneš pred njega pa te on pogleda, i vidi tvoj nivo. Sjećam se jednom da su šehovi dolazili u boćinu davno i do, sad idu šehovi i subhanala toliko se boja Allah, on je sav se savio od straha od Allaha. A nas, ono, mi se uvdigli, ne, vas to, to da vidiš, ba. I on, kad me ugledao onako dostojanstveno, tako, nekulturno, izvadi onaj misaki, misvaki dajni, ovako. Da skromnije ne može biti zastidio me do, do, do patosa. Tako? Zašto su oni takvi? Zašto tako izgledaju? Zašto imaju posebne lica? Oni. Bog straha od Allaha. I zašto vidi? Koliko ste puta čuli, je tako? Kako Alim nešto prepozna i svi ga napadnu. Nije tako, nije tako. A on prvi fitnu prepoznaje, vraća. Zadnji fitnu prepozna onaj koji je proizveo. I onda mu bude kasno zavirite malo skorašnji slučaj u Bosni. Znate na što mislim. Presude, suđenje i tako dalje. Zadnji ti prepoznaš. A ona je prije tebe na pet godina pripoznala da kod tebe ima fitna. Pa ti rekao tu, tu, tu, tu. Nemoj dijete, nemoj dijete, nemoj dijete. Nemojte djeco. Sputavaj, govori. Ne, ne, nećemo mi, hoćete, vidim ja da hoćete. I onda se desi što se desi. Zato Allah naređuje, pitajte učenje ako ne znate. Pa je, braćo moja, glavno mjerlo za prepoznavanje istine od neistine jeste znanje koje primjenje. Znanje koje se primjenje. Je tako? Kad ćete izgubiti furkan ako imate znanje sa kojim koje primjenjujete i raspravljate se o njemu? I to je gubitak. Znanje koje imate, primjenjujete, a grešimo, znanje koje radimo, primjenjujemo, a uopšte nismo ubijeđeni da je ispravno, to su munafisti. Gledajte koliko kategorija ljudi ima. Imaju znanje i rade, međutim, ne daje plodove. Ovo vam je, braćo moja, glavni kriterij za prepoznavanje na koju stranu da se okrenite. Gdje je kibla? Jer čovjek sa znanjem ne može biti u kafanu. Nećeš mi valjda reći da ga Allah uputio da pije. Tako? Nije ga valjda Allah uputio da ide to rabi u dvoranu. Pa jedno sad svaki drugi čovjek bolestan od džina. O tako? Nije. Jer Allah ne upućuje na to, braća. On upućuje, on upućuje na puteve spasa, a šetan poziva u zabludu. O tako? Pa kad vidite čovjeka da stoji tamo s neke bilo koje strane grijeha, ponavljam, bilo s koje strane grijeha, Ko vas to poziva? Je Allah ili je šetan? Ko je? Šetan. On se zna dobro zaviti. Zna pustiti bradu. Turban staviti. Zna se srediti, skockati. Pa da viš kad te počne pozivati lijeko. Hodi. Hodi vamo. Je tako? I ti jasno vidiš da nešto nije u redu, da nešto smrdi nešto nije dobro. Bježi. Bježi dok je vrijeme. Jer ti se uvećavaju grijesi pomaganjem njega i njegovog grija i ono mu što poziva, daješ njemu važnost. Pridaješ mu veličinu, je tako, i značaj kod ljudi. A znaš da nije istina. Je tako? Zato, braćo moja, moj bratski nasihar, Jes? Da nikad ne dozvolite sebi da stanete da kažete pa ja stvarno ne znam kud sad da idem. I onda sad je ovo malo jasnije. Sad vidiš čovjek kad kaže ja Boga mi ne znam kuću više. Da ćemo govorit, E pa pa, ajde, hajde ti svoje kuće. Nađi kakvu kartu. Pa tako, otvaraj Pa kad budeš prepozno, onda dovodi meni živio. A nemoj da te ja voda i da mene objeđuješ, jes to, a nije to. Nemaš potrebu. Je tako? Jer ljudi, da se boje Allaha, ne bi ovo izgovarali uopšte. Je tako? Ne bi izgovarali. Jer Allah te bar kitala kaže, ako se budete mene bojali, ja ću vam pokazati šta je pravi put. Ja ću vam pokazati da razlikujete istinu od neistini. Ako se ne budete bojali, polutat pa ćete. Pa bojim se čovjek Allaha, onaj koji greši ili grešima želi da dođe do Allaha. Je to strah od Allaha? Od koga je onda strah od? Šetan. Došao neki šetan pa ga pripao. <laughs> Tako. Da ga je strah Allaha, on ne bi ostavio Allahove propise. Bježao bi tamo gdje je najsigurnije. Od svakog straha čovjek bježi od ljudi osim od straha od Allaha. Jedino se od straha od Allaha bježi Allaha. Koga? Zato što te strah da te neće kazniti ako ostaviš. Jer on te neće kazniti. A strah mora biti prisutan. Zato bježiš njemu, njegovim naredbama i propisima. Kako onda možeš bježati kao navodno strah od Allaha njegovim neprijateljima? Ovo je čudna opcija. <laughs> strah je Allaha i bježi njegovim neprijateljima. Oni ga ne vole, psuju ga, vređaju ga, kažu da je njegova ruka stisnuta, da je on škrt. I ti se kod njega osjećaš kum. Fino ti. Vidiš da strah te Allaha pa si pobjegao šeitan. Čudna neka opcija, a? Šta ćeš kod šeitana ako te strah Allah? Allah pokazuje puteve spasa. Nećeš mi valjda reći da te Allah uputio na to. Allah te uputio da budeš sudija, tužioc. Allah te na to uputio, jel? A pa jesi pametan? Allah te uputio da pozivaš ljude na ajvatovicu. Allah te uputio da izmišljaš i badete u vjeru. A jesi pronisliv Allah, rodila mati sebi junaka. Hodi ti da mi tebe malo rasputimo. Pa ćeš ti vidjeti šta je strah od Allaha. Jer Allah ne upućuje na grijehe, bolam. I ovo vam mora biti temelj imana, osobina. Zapamtite dobro. Allah ne upućuje pomoću grijeha. Grijesi samo umanjuju besiret. Je tako? Nema drugi, tako je, djabaj. Morate je tako? Nešto ja to vas prisiljao. Nego to je tako neće Allah te uputiti da činiš zinalog. Pa kaže, mi to iz nužde. <laughs> Dobro iz nužde, znači onda ću ja iz nužde naći kakvu. Ona će, ne, ne, ne znaš ti, ona će muđahide rađati. A pa ti što je Oja, što ima veze? Manje je zlo. Ona će sve muđa, ajde, rali me. Jel da šabile? <laughs> Nije vraća tako. Ne mori ti zavirivati u kader. Ti radi ono što ti Allah naredio i dobit ćeš plodove onoga što radiš. Uživat ćeš u ibadetu. I kogod ti šta kaže, tebi lijepo. Kud je to? Znate kako je to fajn što kaže bosanci? Pa ne može ti nikakva laž prići. I onda ti puno nemaš problema ni sa kim. Ha, ni sa kim. Imaš ti problema sa svima. Nemaš problema sa sobom. Ti si miran upućen si i onaj ti kaže, hajmo, naj vas jednu pečnu, ti se smiješ. Kažeš, e, jesi budala Bože, bro. Onaj ti kaže, hajmo, hajmo napraviti membu sa overom, ljolinama, Allah se veliča tako, le tamburama, bubnjevi, kaže mi, mi Allah veličamo. Vidi ovo, znaš, zamisli. Da mi sjedimo ovdje i udra ovo. Opa, udri. Ja što volite Allah, dragi oči moje. Da bude da vam struje nestalo, jok. Volite Allah, pa najlakše vam tako. Da ona uzme mikrofon i zapjeva jedno, je tako? A oni svi odnos do sjedje njih, hiljadu. Vidli ste kad onaj naslov u Bosni kad je bilo. Znaju svake godine. Oj, umete u zabludu vodima, to tako? Da dođe njih hiljadu, svi su oni. I onda ova izađe i pjeva O iz Zefire poletiš do ovih strana grana, a ona do sjedi one nane, plaću, suza suzu goni. Gdje tu Allah? Gdje je tu? I on voli poslanik. Ali samo mora požurti jer ima, ima feštu u kafani. Samo da završi. I oni svi do plaću i kažu, vidiš, e, ovo je sloga. Pa dobro, prođe moj. Evo ja ti garantujem sad da napravimo kakav koncert, ne do Allah, pa da vidi da i dovedemo jedno pješi. No šabar Šalović, on će vikat Allah za milion eura čitav u noć ako treba, samo pare dana. Tako vrije. Je li ovo približavanje Allah? Ovo pozivanje napravi put. Da čovjeku kažeš, nema veze, ne moraš ti klanjati. Bitno je samo da imaš lijepo srce dobru dušu. Ako malo i popiješ koju, taj ima veze. Ma, nije puno, kaj ne pijem ja puno, ja svaku noć pomalo, evo, ma, malo, bukalić onaj, meze i, eh. Jer ja kaj, nikog ne vređam. Ta mareš i to trebaš, jel? Kad ostaš to piješ. Trebaš još vređati kada budeš bijen u Tako? Jesu lovo bogobojazni? Pa onda ovi kažu, onima koji idu Allahu, tako kaže, fi, pa doći je staka bio sad meni, tu prospaš. Ti juče je sad ovakav, tako? I onda oni nosioci, je tako, glavonje njima dosta danas, brane i takve, kaže, nemoj, šta znaš, možda se on pokaje. A šta ti znaš, možda se ne pokaje. <laughs> šta ti znaš, a šta ti znaš? sad vidimo, čor, <laughs> nemam ja šta, vidiš da ne klanja. Vidiš da laže, psuje, vređa, omalovožava vjeru, ruga se sunetu. Je tako? Vidi, kaže on iz bradama, nema više opravdanja, gotovo ruganje ovo. Nema više niko opravdanja. Svi znaju da je ovo brada šta od šerijata. Nema više mjesta ruganja. Zato se pazite, dobro. Ko se naruga bradi danas, a zna da je ovo šerijata, on nije musliman više. Jer je ovo brada koju je nosio poslanik sa vselem. I ovo je brada koja je ibadet. Ja nju možda ne bih ni nosio. Spuri mi je priko granice lakše proći. A nije ovako, će god radim, kaj, znam, znam, rekao, vesna ću ja. Ja vas čekam, spremno. I god dođem, probao sam, Pa, u tom sam autom, pa probao zadnji put aviona, ali opet isto. Ne, ne, ne, mislio si proći nam, desno. Sad ćemo ovak razine, tako? Nego ona je badak. Možda bi ja, tako? Ili nešto mi, nefs, ne da, Ne nemojte blefati. Nego, hoću ja da ga svežim i da se ovako približavam svom gospodaru. Pa sve što više imam, <coughs> da je bolje. Zato ja vama, vraćam moja, ovih Sedam dana druženja. Najviše sam govorio, primijetili ste o čemu? Malo rekajka, da sredimo malo srca. I nemojte, ostavite malo vanštinu. Hajmo malo iznutra zavirite. I često zavirite unutra malo. Tako. Ne znam vanština nekad privart. I nemojte se, i nemojmo se ponašati kao da, smo, da, se, da je za nas džene zagarantovao. Vidite kako Allah uputi Portugalca, a Bošo neće. Tako? Mušir bio danas mu'min. Za primjer. Zato, braćo moja, dobro pazite ovo mjerlo. Ali s druge strane, nemojte ovo mjerlo zloupotrebljavati. I ovoga ima među nama more. Pa dođeš ti, vidiš ti on. Samo citira ovaj ajt, furkana, furka, isto ti. Samo on vidi, ne vidi niko više. Stvarno malo ovo. Zato se vraća uvijek vraćajte na knjige Selefa. Im temi je on vidi dan danas po navodnim znalacima. Otvori njegovu knjigu pa ćeš vidjeti. Čitaj, uzmite njegovu knjigu El Iman sa gramatikom arapskog jezika. Ona medi. Znači čovjek, Allah mu džene dao, tačno vidiš kako čovjek gleda. Jer Ali kad govori, on govori imano. Kao što je naš šeji nusret. Molim Allah da mu džene dadne firdevs. Da mu oprosti grije. Amin da ga sačuva od svakog iskušenja i da ga pozovi sebi. Govori imanom, ne govorom. Nije šuplja priča. Ti kažeš, on te odmah rašlanjuje, te na proste činjaca. Oni koji ne vole to, zamrzi ga odmah. Pa tako, tražimo odgovori i pojašnjenje. Pa kod njega tražite? Ložav jedni. Tako? Zato, braćo moja, sve što budete se približavali Allahu njegovim klonjenjem njegovih zabrana i, i provođenjem naredbi imat ćete bolji forkan. Sve što više čitate Kur'an, sve što više molite za oprost, sve što više ogovarate, sve što više vidite. He, malo sutra. Ne, sve što manje vidite. Sve što više sumničete, sve što bolje gledate, jel? Ne, ste, sve što manje vidite. Ali kad se taj grijeh sredi, kad ti razvali ovo, znate šta se onda pojavi? ima jedan slijepi vid. Molim Allah da nas toga sačuva. Da vidiš, a ne možeš uraditi. Evo je opasno. Ako ovo imate kod sebe, vidiš, a ne možeš uraditi, onda ne valja. Onda ne diži se sveždi. Navešću vam primjer. Poznavo sam jednog vrata. Bio je mu tekija. Podučavao mene, mene ilmu. Svugdje je bio. Davno je to bilo još iz džihada posle Bosne. Viđam ga nakon nekoliko vremena. Šta je s tobom? Kaže on. Ja ne klanjam više. Tamo vamo malo rasplako se ovo ono i kaže krenu je ponovo. Drugi put ga vidim. Kaže opet sam počeo šarati. Tama. Ostoje na jednoj ljestvici. Znam ga kako je vidio. I znam ga kako je govorio. I znam ga kako je badetio. Sad je stoji, drži namaz još uvijek. Ali ne vidi više skoro pa ništa. Znači ostalo, jer od skrušenosti što ostane zadnje? Namaz. Drugi primjer, sa mnom bio na medresi. Allahu se utječem od ovakvog zarušetka. Bio je sa mnom na medresi, ja mu kažem, nakon izvjesna vremena, bio je notorni alkoholičar pa je primio islam, da je se sva srednja Bosna ibretila, pa su govorili prije će magara slanjati nego on. Međutim, on je sio nurom, ostavio alkohol, počeo da klanja, krenuo na medresu, završili smo medresu, malo je on šepu, ali eto, hajde, prošlo je. Nakon izvjesa vremena, hoće on da ide u davu. I ja ga vidim pred prodavcom. U nas je opća pred prodavcom, izađu, stanu i piju. On drži sok i sjedi sa onima što piju. Dobro, slušajte šta on govori. Ja mu kažem, ahi, bježi odatle. Nije ti dozvoljeno, ne možeš se odbraniti, nemaš znanja, gledaj koji su ti si sam. Ne, ja njima govorim u islamu, da skratim. Prošlo je izvjesno vrijeme, umjesto soka u njegovoj ruci, već stoji pivo. Počeo je piti. Došao bi na namaz u džami gdje smo klanjali, iz njega bi bazdio alkoholom bi klanio. Ja ga zaustavim, kažem opet, ah i nemoj Allah ti dao svaki hajr. Znaš li, Bonan, da te ovo može satrati? Nakon izvjesna vremena, polako ga nema ni u džami. Umjesto flaše piva, sad je već ova ljuta pića. Ponovo smo reagovali. Već je bio pošao ostavljati namaz, šarat, jedan po jedan preskakat. Onda se napije, onda više ne dolazi ni na sabah ni na porne, ni na kindi, vidimo mu kući. Porne je bilo ovako, njegova sestra plaće i razgovaramo sa njim. Ja mu kažem, slušaj mi sad dobro, rekao. Ne klanjaš više, kaže, ne klanjam. Znaš da smo zajedno medresu završili. Prije toga sam ga pozivao dugo, tako, pokušao da se spasi. Rekao, znaš li ako ovako završiš, da umireš kao otpadnik? Kaže, znam. E, ovo je ono slepilo. Zna, ne može. Reko, znaš li ako ovako umreš da ti je vječno džehennem? Kaže, znam iza Boga. Reko, hajde re, čuješ ti šta govoriš? Čuješ ti sebe? Znaš li ako ovako umreš da ti niko od nas, braće, neće doći na dženazu? Kaže, znam i ne trebate. Znači, zna, a slijepilo je došlo, gotovo je. Znate kako je umro? Umro je za kafanskim stolom popivši gutlja rakije i malo meze i to je ispustio dušu. Na dženazu mu je bilo jedno šest, sedam ljudi došlo neki. Čak ni oni mještani koji su bili, niko nije ošao na dženazu. E ovo, to je ono slijepilo. Ali nije on došao odmah tu. Gledajte, sjećate se sok, pa pivo, pa društvo, pa uđi kod ovog, pa kod ono, pa sa onim, pa ja ispraviti. Nemoj ti rođo. Danas je važiv vama vraćao da vi držite sebe. Ovo vam vratski savjet daje. Čuvajte dobro sebe. Šta te briga, nemoj da plaćeš, žališ za ovim, za ovim. Zar imaš toliko fala, Bogu kad imaš toliko snage, a nemate. Čuvaj dobro sebe. Ti ne znaš kako ćeš završiti. Još jedan primjer. Moj rođak. Pričio sam smrti prisustvovu. Bio je narkoman. Činio je samo Allah zna šta sve. Dobio je rak i počeo da se raspada. Mene su pozvali, rodbina, kaže, evo izgleda ispušta dušu. Haman će umre, bil mogo ti doći. Ja sam došao i njih sve istiruju, zavište napolje. I razgovaram sa njim, slušajte dobro. Kažem ja njemu, rođak rekao, znaš li, tebi je blizu, Ti samo što nisi umro. A on je, znači nije jeo možda neki dva, tri mjeseca, rak ga poju, nema ništa. Samo su oči i kosti. Propalo sve. Reko, znaš i ko te zove? Kaže, znam. Reko, iza ovdje tvoj rođak. Ajde, reko, slušaj mi, ponavljaj za mnom. Ja ti, reko, želim dobro. Želim da uđeš u dženet. Reci, la ilaha illallah. Allaha mi, braće. On šuti i gleda. Počnem Kur'an učit. Tako da natiram šeitane. Učeći Kur'an, ponovno mu zovem. Rođače, čuješ li me ka omen kliva glavom? Već nema snage više. Reci la ila ila la. Pušta suzu ovako ovda i kaže meni, jasno glasno kaže, ne mogu izlazi iz sobe. Kune se Allahom sve mogućim. Ovo sam gledao očima svojim. Ja sam izašao, melek smrti je došao po njemu. Vratio sam se ponovno samo da ga vidim. U ratu sam, braćo moja, bio sa vrat u Bosni. Alhamdulillah. Vidio sam svašta. Ubijeni granate, djecu, žene, ovo ono. Ja onakvu smrt nisam u životu vidio. On isto da je is, ispuhan jedno, ko balon. Znate balon kad on u toplom samo splahne ovako. Takav je on bio. Oči su mu tako gledale da sam, ja jasno znam šta sam vidio. Tačno mene smrti išću po. Razvalio se iz njega. Evo vam kraj isto tako. Zatamljeno. On zna. Rekao mi kaj znam. Ali kaže ne mogu. Zato obraćo moje. Za ove dane se spremajte. I nemojte se kockat sa ovim danima. Mlada kad hoće da se uda ona se slicka. I njega što lijepo gleda. A i momak. Tako njemu. Tako. A i momak. Znači pripremite se za ovaj dan. Za ovo se spremajte. Sad je ovako je lijepo, mi se možemo, jel tako, govorit, jest, pit, svađat, rastrljat, e, ali nemojte gubiti snagu imansku. Sve ono što vam uzima snagu imana, može biti uzrokom da kasnije strovali vas u džehennem. Nemojte, braćo. Klonite se onoga što vam ne povećava iman. Ovo zapamtite. Bježite od onoga gdje vam se ima ne povećava. Bježite iz društva gdje nema ljepote i badeta. Bježite odatle, makar to bilo u meki, a nema slatkoće i badeta, bježi odatle. Čuvaj sebe, spasi sebe. Neće ti nijedan pajdu pomoć. Jer kuranski ajti govore ovo. Kada će dženetlija reći, hvala Allahu da nisam te poslušao. Da te nisam uzao za druga. Jer kaj da sam ti bio drug, gledaj gdje bi ja bio. Zato dobro pazi za ovaj put, treba ti drug i društvo. I moj bratski nasihat, braćo moja. Dobro zapamte šta vam govorim. Čuvajte dobro svoj iman. Gledajte da se on povećava, ne da smanjuje. Obogatite ga Kur'anom, sunnetom, davom, sadakom, davanjem na lavom putu, dovama, traženjem oprosta. Milion, milion stvari na pijaci Allahove imate. Nemojte ići na šeitanu pijacu kupovati robu da bi je prodali na Allahove pijaci. Neće proći. Neće proći, braćo moj. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ove riječi budu odkoristi imen i vama. Allah molim da nam poveća bogobojaznost, da nam poveća uputu, da nam podari furkan. Allah molim da nam podari furkan. Allah molim da uputi ovaj narod. Allah molim da uputi cijelo čovječanstvo. Allah subhanahu wa ta'ala molim da uputi ovaj narod. Da uputi sve muslimane, da sastavi naša srca. Da nam podari ljude koji će nas voditi prema Allahu, a nije prema šeitanu. Da skloni one koji nas vode prema šeitanu. Da od nas ne učini one koji smo kolebljivi. Da Allah te bar kvitala dadne dokaz da bude za nas, a ne protiv nas. I Allah molim da nam oprosti naše greje i stramote pokri. Da nas uvede u džennet sa onima koji su imali najbolji furkan. Poslanici, šehidi, iskreni i dobri ljudi. Alhamdulillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahume i bihamdik. Ešadu ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.